Vaar of zwart, daar staan immers geskrywe, dit is oor dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskappe behandel word. Maar in al jullie dingen is ons meer as oorwinnaars om wat voor ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of leven of engelen of machten of teensvorige of toekomstige dingen of krachten of hoogte of diepte of enig iets anders in die schepping kan ons van die liefde van God schijnen, die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Heere.